més de 40 anys amb tu. boas tardes, señoras e señores, aquí desde a Radio Boi, desde o 89.4 de FM. Xean vostedes benvidos a este a esta emisora e tamén, como non, a este programa que é Galegos Novais, donde estaremos dúas uriñas falando con todos vostedes, con entrevistas e música e, e música e outras Noticias. novedades. Vale. Ten. Porque Hoxe vai ser un programa pois divulgativo, pero con e educativo. Tamén. Educativo. Así que moi boas tardes, Xulio. Boa tarde, queridos ointes, benvidos a Galegos Novais. E eh, vamos a escoitar para adubiar este programa hai que escoitar unha cantiga mm. que xa nos teñen por, de, eh, por os controles preparada que Alto Bierzo Si, J. Que é unha xota. Sí, sí. Exactamente. Vale, vamos alá. Bueno, Xulio, xa temos a primeira convidada hmm. que vamos a falar dese dicionario do galego, berciano do galego de Bierzo. Vamos a falar con Sara Rodríguez. Sara Rodríguez. Fernández. Vamos, vamos a... a falar con ela. Moi boas tardes, Sara. Hola, boas tardes, que boa, tal? Boa tarde, benvida, moitísimas gracias por acompañarnos hoxe. Gracias. Gracias por, gracias a vos. por Vamos a dar unha primicia para todos os nosos ointes, Hombre. posto que aquí en Cataluña quizás ainda non se falou dese dese diccionario. Diccionario do galego do Bierzo, non? Que recolle nada menos que 15.000 termos coas, Olin. coas uh. súas definicións e as súas variantes. É un traballo que editado pola Universidade de Vigo e que preserva e divulga pois ese importante patrimonio lingüístico que axuda ao, ao idioma galego en realidad, non? Sí, sí, sí. Mm. sí, a verdade é que mm, é tamén é tamén unha axuda para o idioma galego en sí, pero pero bueno, a verdade é que tamén para para reivindicar ese uso do galego do Bierzo mm. é, eh, é unha boa unha boa iniciativa, sí, sí. Tes palabras extraordinarias, algunhas delas eu mi, miren aquí, pois aricar, farragús, sí. letoirar ou chambomba que, que teñen moitísimo que ver coa localidade, non? Ou son localismos propiamente ditos, non? Sí, máis ben sí, porque de feito mesmo na mesma comarca poden se empregar algúns termos que nunha zona máis oriental non se entende, mm é que xa te digo que a un pueblo de mm, diferencia de 5 kilómetros pode haber termos uh -huh. que, que non se entendan, entón é bastante bastante curioso, sí. Sí, sí. Nunha, nunha, nunha entrevista que te fixeron dicías que moita xente do Bierzo xa non entende as palabras da, da tua infancia, non? Quere dicirse que tú recolliches cousas dos teus avós e, eh, e, eh, e de moitísima xente do redor, non? Sí, eu sempre digo que, bueno, o Gallá puidese dicir que sí que fixen ese traballo de campo, pero pero non, non tiven a oportunidade, pero aínda así sí que, bueno, eu tiven mm, esa esa gran sorte de criarme pois alrededor da miña boa, que emprega moitísimo uh -huh. o galego, logo a miña nai que tamén utiliza termos bastante uh -huh. bastante curiosos dentro do, do que mm, pois Non, o, a fala que, que adoitamos ter no Bierzo, porque sí que é certo que mm, hai moitas palabras que sí que eu noto que tamén se están perdendo. Sí, sí, entón, sí. bueno, pois pues eu quería tamén reflectir nese, nesa obra pois pues, eses termos para que para que quedasen aí plasmados. Eh, tanto que sí. Como, como investigadora, pues pois teres que estar moi satisfeita porque se esgotou xa a primeira edición, estarán buscando xa unha segunda, non? Sí, a verdade é que sí, estou, bueno, estamos en xeral moi moi contentos porque eu personalmente non sabía que ia ter esta acollida por parte xa non só do Bierzo, senón por toda Galicia tamén hai moitísimo interés en, na, en toda a comunidade Hombre. estou moi contenta, de feito ainda moita xente de cando se esgotou a primeira non sabe esa xente que pregunta por por, o libro. por cando, cando sí, a verdade é que por un lado é unha pena porque non podemos pois telo xa para toda esa xente que, que o quere ler e o disfrutar, mm. pero pero sí que bueno, estamos contentos por outra parte. Por, por exemplo, nosotros que queremos Exactamente, uh, que unha xada, xa me gustaría telo. Por certo, felicitarte, felicitarte porque nos a mellor somos primicia aquí en Cataluña, pero a ti eh, na, na televisión galega xa veches varias intervencións, ou por lo menos sei que no zigzag ese outro día estiveche, na, non? Na, na televisión e na radio. Claro, claro. Sí, na radio sí que me chamaron de aquí do, do Bierzo e eh, na televisión, bueno, de feito foi un fun para lo Antonte a Santiago foi toda unha experiencia porque nunca nunca estivera na, na televisión e eh, bueno, mm. o trato foi pff, insuperable e eh, bueno, mm. para min que tivese, xa digo, esa acollida e que a xente teña interese é o, é o mellor que, que podo que podo recibir. Dicías ti que, que pena que non que non fora traballo de campo, pero o tiñelo, o teu traballo xa estaba na casa. Tiñas a teus avós, tiñas a túa nai, sí. que máis querías? <laughs> sí, a verdade é que sí, é que eu sempre digo, é unha sorte, para min foi unha sorte nacer onde nacín, porque xa non sí. só a terra en sí, senón a familia que... Eh. O é, é lo todo, é lo todo, e sobre todo se ten esa riqueza mm, cultural e, bueno, sí, sí, lingüística, sí. pois, que máis podo pedir? Mira, eh, perdoa, eh, unha fai eh, este verán, fai, eh, fai un ano, fixo un ano neste verán que uh -huh. que fun e eh, comín aí no Bierzo, comín precisamente en Ponferrada. E claro, uh -huh. falábame Dice, usted entendeume? Digo, é tanto que si, ti sígueme falando berciano, que si tamén o aprendo. Mm. Bueno, <laughs> eh, Claro, é, a fin, é que ao final mmm, sí que tamén me gusta dicilo porque moita xente pensa iso que, bueno, de feito antes de empezar a empezar coa obra tiven que documentarme bastante de, bueno, de, de eso de que se fala do berciano, de, non, de que, que é o que falamos, e ao final moita xente di que é berciano, pero o que é é unha conversencia de diferentes linguas, e, sí. entón temos esta fala por iso, pois un poquinho polo galego, polo astur leonés máis do, do oriente e logo pois pola superposición do castelán. Mm. Entón ao final pois empregamos este tipo de, de termos sí. que moitas veces nin eu mesma sabía onde viñan, que mm. foime bastante complicado. Tiven axuda de moitos expertos como Xos Enrique Costas, que sempre me gusta mencionalo. Mm -hmm. eh, a verdade é que axudoume moito por iso, porque hai mm, moitas palabras non sabía que cal era a súa orixe, non? Uh -huh. É difícil sabelo, é difícil, pero bueno, que, que o que se fala no Bierzo, sobre todo na parte máis occidental, é galego. Iso uh -huh. hai que telo claro. Sí, sí, sí. Bueno, ti ti veches entonces axuda de, de, de personas especialistas como por exemplo mencionabas Enrique Quique Costas, tamén Héctor Silveiro, eh, algún máis, non? Tamén. Uh -huh. E algún máis. Sí, de feito Héctor Silveiro coñecino mm, en persoa o día da presentación Ajá. que fixemos a presentación en decembro do, no Museo da Radio Ajá. pero sí que tive moita disuda pola súa parte logo Paco Macías tamén uh mm. -huh. da editorial de Positivas E eh, si, sí, a verdade é que estive, estou moi arroupada e non podo estar moi agradecida, pues, pois, a verdade. A seguir Todo debo a eles tamén. A seguir traballando nese traballo de investigación e, e seguro que atoparás moitísimas cousas que que agora, pois sabendo que ti sigues investigando, pois moitísima xente se, se achegará sí. a ti e será máis accesible para recoller eh, cousas mm. e, e palabras e, editos, e ao mellor hasta refráns de Sí, eh, tamén. Cousas interesantísimas, Por suposto. Uh mm-hmm. -huh. Sí, sí, o, do, o dos refráns tamén... Sí que é certo que falei con Quique, dicen sería moi interesante que pudésemos engadir refráns, frases feitas, pero bueno, iso xa é outro iso dá para outro libro tamén. Bueno, pois pues, pois, engadir Esto, entón, bueno. engadirlle cousas a, a ese atlas te, eh, lingüístico do Bierzo eh, que tamén aumentará o atlas lingüístico galego, lóxicamente, non? Sí, sí, porque ao final tamén hai moitos termos que, que bueno, que igual están no Albi, no Atlas eh, Lingüístico do Bierzo, que non están presentes no galego. Entón, bueno, pois sí, ao final estas obras tamén serven para complementarse, para axudarse unhas a outras. E o que comentabades vos, de que agora a xente pod... a min o que máis me, me importa tamén é que a xente se xa partícipe porque Ajá. sen a xente eu non puidese facer nada Pois... Entón, tamén debolle a todo, todo o povo de aquí, de Galicia, entón, bueno, pois que se sintan partícipes para para seguir aumentando a obra que grazas a, a todas esas persoas, pois a obra está feita. Moi ben. Bueno, pois pues, felicitacións, moitos parabéns que eh. non che dixéramos, pero temos que dicilo públicamente. Bueno, a ti aproveitaches moitísimas documentacións que que que colliches, dome conta de que o vocabulario berciano de, de Berardo García Rey tamén uh -huh. serviuche moitísimo. Sí. Yo, yo, yo e outros autores como Aquilino Poncelas e outros máis, non? A verdade é que o, a, a, o traballo de investigación lingüístico é moi uh, eh, ha mm, caído, non? Sí, a verdade é que mm, foi máis que mm, arduo diría que precisase tempo claro. e constancia tamén. Ra rata, porque... de <laughs> rata de biblioteca, verdad? Exacto, sí, encerrarte na... Bueno, que para mí non estaba na miña casa, a mí as bibliotecas sempre me gustaron, a verdade. Muy bien, muy Eu collía todas as mañás ou polas tardes, mm, cando tiña pois tempo entre clase e clase, na Universidade de Vigo, na facultade, eh, poñéme aí, a, a verdade é que eu gocei moito o proceso, sí, sí, Ajá. encantoume. Nara, boa, outra sí, vez. Foi unha maravilla tamén. Pois... Que, bueno, ver agora o resultado, pois, <laughs> máis aínda. Pois eso, Porque... que facémonos eco aquí en Cataluña de, de, de traballo. Por certo, a, a continuación, quizáis na seguinte ou na, na, na seguinte intervención falaremos co presidente da Asociación de Versiones en Cataluña que van a celebrar o, o, o Festival ah, do Bierzo, eh. pois daremos ya a noticia que seguro que non a coñecen. Exactamente. <laughs> Que ben, pois moitas grazas. A ver se te invita aquí a, a ver se te convidan, a, te, que, claro. que te convidio a festa do botillo. É que te, e, e presentas o libro, ou polo menos que si, eh? fa, si xa fan, si xa a unha no, a nova edición, pois polo menos eh, que, que coñezan os bercianos de aquí de, do Mediterráneo. Exactamente. Pois sí, tamén eh, sería moi boa idea, por suposto, sí, Hombre, sí. É un mes que ven por eso, xa, xa lle diremos, e polo menos mandaremos a, a, a mensaxe. Exactamente. Bueno, <laughs> eh, pois eh, moitas grazas eh, tamén. Bueno, aparte de que de, de traballos que continúas, seguro que continúas traballando, estás metido en algunha cousa máis? Non, pois de momento estou traballando, estou nunha librería aquí en Ponferrada. Anda. Eh, así de investigación, a verdade é que mm, acabei de estudar o, o grau de mm. traducción e interpretación, fixen o mestrado, especialiceime mm. en traducción literaria, Eh, bueno, mm, así de investigación no, pero eh, vendo o que está pasando nunca se sabe. Vas recollendo, ¿no? <laughs> eh, eh che... como... Eso sí, eso sí, eso sí que sí que teño aí, de feito temos un enderezo electrónico tamén, e eh, bueno, o de ampliar podes, a obra sigue aí. Que podes facilitarlle aos nosos ointes por si acaso teñe algún dos nosos ointes ten algunha cousa relacionada co Bierzo é seguro que poden a, acompañarte. Ti recolle unha libretiña pequena todas as cousas que poidan sumarse a ese traballo teu, non? que máis que seguro claro, que fa, <laughs> máis que seguro que falando connosco, pois algunha palabriña mellor que soltamos para recollendo. <laughs> Fala máis galego. No, sí, eu, así, así empecé eu, cunha, cunha libretiña pequena e logo, claro, pois sí, había sí. que aumentar e... <laughs> Sí, tamén mencionabas nunha ocasión que, que falaba máis galego a túa boa do, do Bierzo que a, que, que, que a de Vigo, non? <laughs> Sí, sí, iso sempre o digo tamén porque pode resultar curioso, sobre todo a xente que, que pensa que igual no Bierzo pois non, non se fala galego, pero sí, Sí, sí, sí, sí que, que miña avó, a miña avó de materna sempre toda a vida falando galego. Claro. Claro, no, sí. sí, sí, a, a proximidade tamén ten moito que ver. E quizás o camiño, non? O camiño tamén fai que, sí. que, que esa, ese trasego de, de, uh -huh. de, de, de nomes, de, de, de lugares, de hasta patrimonialmente moitísimos moitísimas zonas que, que, que hai no Bierzo seguro que teñen raíz galega, non? Uh -huh. Sí, sí, iso, boa, luego é que iso tamén faloume Quique, os Enrique Costas que díxome Sara, terías que meterche tamén na toponimia dos lugares, Eso, eh, eh, dos nomes, é, eh, é unha maravilla. Iso xa é non sei se me daría toda a vida para oh. para estudalo, pero sí, é sí, unha maravilla. Sí. Eh, xa so as, os nomes das leiras. Sí, eso. Son sí. Un bueno, mundo, sí, sí. sí, sí. Unha, unha forma extraordinaria. E podes, e podes facer unha boa cosecha. Sí, tamén. eso sí que é unha colleita, sí, sí. Un, unha boa colleita. Sara, bueno, pois, seguro que ten moitas felicitacións, seguro que te convidan a, a moitísimos sitios, pero tamén é interesante achegarse aos colexios para poder eh. darlle a coñecer ese traballo teu, eh? Por suposto, por suposto, de feito, bueno, eu eh, teño contacto con moitos profesores e profesoras do, do Instituto do que fun, en Cacabelos, e sí que uh -huh. temos previsto aí unha presentación, Muy logo bien. tamén coas xornadas de Martín Sarmiento en, Villa, en Vilafranca, uh ah. -huh. ali en marzo así tamén faremos unha pequena presentación, e de feito a finais deste mes teño tamén prevista unha presentación en Lugo, Ajá. no Instituto Lucas Augusti, entón tamén ali, -huh. ali estaremos, dando faremos a presentación as 8 pola tarde, pero logo irei a falar cos rapaces e rapazas de, de bacharelato. Moi ben. Unha hora electiva tamén para mm. para que sexan tamén conscientes do, do galego no vierto, non? Moi ben, moi ben, sí, moi ben. Bueno, pois pues nos facilitaremos yo, o teu enderezo yo, ya, ya, ya tú o comunicación pa, a, ao presidente da, dos bercianos en Cataluña para que saiba de todo eso e ao mellor son capaces de tomar nota e, e convidarte Ainda que traes solamente un libriño de, para a presentación, xa é suficiente para que eles saiban que o Bierzo, ademais de, de boa gastronomía, tamén ten bons investigadores como a ti. <laughs> Moitas grazas, de verdade, moitísimas grazas. É un placer. Sara, non te incomodamos máis, que sabemos que tes un unha, un feixe de traballo. No, é cousas que que Nada, te, foi, que teñen que participar. Placer, de verdade. De, de verdade Eu, que todo que poida todo que poida participar, todo que poida falar, compartir, de verdade, é un honor. Ai, faltaba unha pregunta. De de, de, sí. de todo o traballo teu, mm, cual é o que máis te satisfacen en realidade? Foi a investigación, foi o, o, o plasmar todo o que recolliches, que, que é o que foi o, o que che mm, leva máis satisfacción? O conxunto ou solamente pois... unha cousa determinada? Non, a ver, o conxunto, lóxicamente, é, eh, é, eh, é unha satisfacción enorme, pero sí que é certo que eu creo que a maior satisfacción é toda a experiencia de, de poder achegarme máis a xente. Ajá. Xa non son xa non sou eu como persoa, non? Senón, pois, que a xente sexa consciente aunque aínda que sexa dunha palabra que, que uh -huh. non coñeza ou <laughs> algo uh -huh. que abra o dicionario e que vexa, ai, pois esta palabra ou que mesmo le, lle lembre a a súa avó, a seu avó, uh -huh. a súa familia, Iso é a maior satisfacción ao final a xente. Sí, sí. O recoñecemento que están eh... eh. que está que estás tendo seguro. Sí, sí. Sí, eh, eh, xa non só por min, senón, pois, é que o que digo, ao final, se non fose polo povo, pola xente, que este dicionar mm. non estaría, por iso, pois tamén é un pouquiño ese recoñecemento a toda a xente que seguiu falando galego, e bueno, pois que esperemos que tamén, grazas a esta obra, pois se poda falar moito tempo máis. Moitísimo. E, E, eh, eh, o, por exemplo, tú vas a preguntar a un señor calque, eh, calquera desas cousas como te reciben eh, sobre todo a xente maior como te reciben como se achegan a ti mm. Pois mira, eu a verdade é que non eu adoito falar así máis de maneira máis cercana pois con xente que coñezo, non? Uh -huh. Pero sí que é certo que, por exemplo, mira, teño un profesor que se chama, que se chama Diego Bello, que é profesor de música tradicional, profesor de gaita. Uh eh. -huh. A min dame, dame gaita e tambor. Uh eh. -huh. eh, sí que é certo que teño falado con el e dime que moitas veces son bastante reacios a non non a falar de pois a lingua nin nada, senón que moitas veces cando ven, sobre todo a xente nova, cambian uh -huh. o eh. idioma. Uh ah. -huh. Que igual como que ven igual pensan que se lles falas galego non, non se che falan galego non lles vas entender ten, hai moito prexuizo sí, hai sí. moito prexuizo eu falo con, con el, con este profesor e si que é o que me di por iso porque eu non vou a pois igual a a pueblos mm, máis, non? Sí, sí. máis lonxes ou así, el si sí, el pois como vai recollendo coa súa muller con Denise, -huh. Ah. vai recollendo cancións por, por diferentes zonas do Bierzo, -huh. Ah. eh, falan co pois cos vellos e coas vellas, eh, e esa é a, esa é a percepción. Sí, sí. En bueno. xeral. Pois que teñas moita sorte e que, bueno, cando teñas o, a nova edición, pois a ver se si somos capaces de, de, a veces de disfrutar aquí. A, veces empezan a chover premios que nosotros somos talismán para eso. Claro que sí, claro que sí, sí. Bueno. Eh. Pois, moitísimas grazas, de verdade. Unha aperta a ti. Unha aperta grande, Sara. Unha aperta, moitas grazas. Hasta logo. Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi. Legos Novash, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, Xulio, xa temos o seguinte convidado pois outro lado do fío telefónico. Vale. Como é Sergio Fernández Fernández que vamos a falar con el, nos a falar de sobre todo de castelos. Vale. Mira, que lín Becerreane que la ah, foa. É de Becerreal o contón. <laughs> Sí. Que, que ten unha acordada deles, hai uns cuantos. Vale. Así que nos vai falar vámoslo deixar a el que escollo o que queira que nos fale saudámolo, non? Exactamente moi boas tardes, Sergio Hola, boas tardes. Muy Sergio, moi boa tarde. Moitísimas gracias por acompañarnos. Eh, eh, eh, bueno, por pues, desexar que, que todo o que ti estás facendo siga con, con bo ritmo. Vamos a ver, eh, falaba Armando dos Castelos. Nos unos o, o teu contacto precisamente unha amiga común que é Fernanda Follananeira, eh, que sí, coñece sí. moitísimo a túa, o teu labor. Contanos, contanos sí. cousas interesantes. Sí, bueno, pois pues nada, eu son un veciño ali de Torres, de... Uh, un pobliño que hai na provincia de Lugo, mm. que pertenece ao Ayuntamiento de Asnogais. Mm, sí. E, bueno, ele era antigamente un paso moi importante de León ao interior de Galicia. Mm -hmm. E, bueno, temos un castillo ali pois con moita historia, e, a verdad, moi bonito, o, o, o, temos o problema que está un pouco sí. deteriorado, mm. a verdad que está de ruín de tal, pero unha fortaleza preciosa con, con moitas cousas ao redor, un valle precioso tamén, é moi bonito, con, mm. na, con moita naturaleza, eh, patrimonio, agora temos un pouco o que é o castillo, o, un castro, mm. e tamén a iglesia, un asentamento romano e varias cousas eh, por ali. mm -hmm. Si é, eh, bueno, pois pues, nada, o castillo, eh, falase que era un castro que foi romanizado, mm -hmm. eh, despois eh, falase xa da leyenda da Reina Lupa tamén, uh -huh. pues, que que viña co apóstolo Santiago eh, o paso Torres no, con os toros para transportar o apóstolo a Santiago uh mm. -huh. e bueno, pois pues, a raíz de aí pois, pues, a que pararon ali os toros eh, en honor aos toros que levaban o carro a Santiago pois, pues, que lle puxeron o nome de Torres ao pueblo o nome de Torres uh -huh. e que ela mesma bueno, pois, eh, mandou construir ali unha edificación sobre aquelas uh mm-hmm. -huh. muros e pedras que xa había e depois, pois a raíz de aí ao largo dos anos naceron grandes apellidos e eh, eh, por exemplo, o Diego Bolaño Ribateneira, que foi un dos máis importantes, mm. que era señor de Torres, capitán do ejército, e, bueno, na invasión musulmana, pois, eh, ganoulle a guerra aos musulmanes en Lugo, e foi onde naceu o Pido Bolaño, polos panes de, o que é o pan, que se en gallego o bolo, uh hmm. -huh. e, e o baño, que se lle o cordeiro logo. Uh -huh. Que tras de meses de batalla, pois, nas murallas de Lugo, pois, que tiraba eh, bolos de pan e años pregaran encender os musulmanes de que lle sobraba de comer e tal. Uh -huh. eh, a raíz de aí pois, pues, naceu o apellido Bolaño, que é o Bolaño o Río de Neira, no uh -huh. 715, ah, o, sí. máis ou menos. Uh -huh. Sí. Pois, pois entonces aí tendes tamén a Torre a, a Torre de Todes, que, que se atopa en San Xoán, ¿no? e tamén sí. o, a Torre de Doncos, non? Sí, sí, a Torre de Doncos tamén. Tamén temos a Torre de Doncos, a Torre de Doncos xa era máis ben unha defensa. O de Torres sería un castillo, era unha fortaleza moi moi grande, entonces. Eh, ahora queda, por desgracia, queda un unha torre derruída, pero antigamente era un castillo moi grande, sí, uh -huh. falose. Entonces estánse estánse buscando formas para poder mm, mm, reactivar ou polo menos recuperar ou, eso é. verdad, sí. que, que eso se poña en valor, non? Sí. Si sí, nos vamos, eu a verdade que son aficionado a isto, gusta moito todo isto. Eh, E todo eso, e bueno, temos unha asociación que fixemos aí sobre uns 20 anos, e bueno, eh, levamos moito peleado, pero as cousas non saliron moi ben tampouco, porque non sei que tal, pero as cousas se frenando, por desgracia, de momento, na máis se conseguiu pois que non Obradeiros limparan un pouco a maleza e, uh -huh. e, e pouco máis pouco máis uh -huh. e, bueno, atendeuse porque hoxe o Castillo actualmente é da Fundación Medina Celi vaya Anda. eso é, Ay. eso é E despois, bueno, xe conseguimos fixeron a cesión ao Ayuntamiento eh, no 2012, pero, mm. claro, depois fixeron, <laughs> no 2013 xeron o e limparon un pouco a maleza e eh, eh, deixaron, e, e ya si está. Eh, nos seguimos peleando a través da asociación e todo o que podemos, pero non sí. se ve case moito interés en, sí, en sí, sí, reformado. Sí, sí. Quizás patrimonio non ten mm, Eh, eh, eh, ferramentas suficientes para poder decirvos, bueno... No, eu penso que máis ben por falta de solicitar eh, subvencións e porque hai moita xente interesada, non hai unha tal Carmina Dubroa Bolaño que uh -huh. está na Florida, e eh, bueno, esa muller descende dos últimos catro irmãos que marcharon do castillo no 1700 e algo uh -huh. e, e volveu por aquí a ver as raíces onde salir o apellido Bolaño e quería saber un pouco de todo eso uh -huh. e bueno, incluso nos, nos cedeu 6.000 dólares por dúas veces, que serían 12.000 logo a, Cara, asociación. Caramba. Costemos na, temos unha asociación de veciñal do pueblo, uh -huh. tamén para facer traballos, pero temos un problema, porque mentras non non haxa permisos e eh, papeles sí. un proxecto, pois é complicado, porque eses cartos non podemos nin andamiar, nin podemos tocar ali uh -huh. tampouco, nin nada deso. A Fundación uh -huh. faríase cargo entonces de, de todo eso, do patrimonio, de, de arquitectos, aparejadores e tal, a colaboración uh -huh. do ayuntamiento sempre que solicitar as subvencións é... Eh, eh, facer as obras eh, sí, sí, reconstruir sí. o que é a torre e eh, depois pois, facer un museo por dentro e eh, eh, pois, pues, eh, centros de cousas serviría sí, sí. Eh, facer incluso bodas ou miles de cousas eh, manter un pé darlle un uso darlle un uso porque a verdade é que é, un, é unha pena moi grande, é unha pena uh -huh. moi mm. grande velo como se está derruindo, está se desfacendo lá, o sea, a torre ora entre as xeadas o temporal, depois ven ven auga, ven depois a xeada e depois sí, pues, sí, claro, sí. baixan bloques de pedra ao suelo claro. e, eh, bueno, as paredes están moi boas, ten 20 metros de alto por 10, 10 metros, 10 de ancho un sentido e 10 outro sentido, pois de alto uh -huh. 20 metros. Porque sería bon, de gordo. sería bon para, para facer, sí. pois, que tuveran limpo, polo menos que tuveran limpo, para facer sí. excursións, levar xente, sí, sí. que viran eh, de onde vimos. Eso é, eso é o que intentaba facer eu, sí. Que sepan as nosas raíces ou a nosa historia de, eh. de donde vimos logo. Exactamente. Entonces, eh, vos estades pendentes de, deses permisos para poder intentar pues, pois, reconstruir cousas que tendes aí que pertencen ao patrimonio cultural da, da, da zona, non? Uh -huh. Aí está, aí está, aí está. Aí está, sí. Porque además pasou un uh, un, o, o, río, o río Navia que pasa por aí? Sí, bueno, aquí hai un afluente que é o Bullón que vai dar o Navia. Ah, sí. o Bullón, sí, señor. Sí, o Bullón, e aparte temos cinco fontes no pueblo, porque o pueblo é precioso, é unha pasada, eso é, é un valle encantador, até Ostras. cinco fontes tamén, mm. e aparte nace outro río ali, os ríos tamén, que tamén vai, eh, son afluentes do, do Navia. Do Navia tendes patrimonio abondo para poder eh, empregar uh, os vosos, ah, bueno, a forma de, de restaurar ou recuperar, como mm. por exemplo a igrexa parroquial de San Xoán de Torés, a, sí. o, o, a igrexa de San Andrés das Nogais, eh, sí, é dicir, sí. o Pazo de Doncos, por exemplo, tamén. Eso sí. eso está na sí. parroquia de Doncos tamén, non? E eso está na parroquia de Doncos tamén, sí, sí. Ajá. sí, un... sí que está ao lado, ao lado de Torés, sí. Que, que está a entrada, non? Sí, está, bueno, según baixas de Piedrafita, a mão izquierda... E que conserva, sí, conserva, un pom, ten, conserva ainda un pombal que, que, que sí, bueno, sí, o mellor está... Sí, pues, sí. Sí, sí. Mm, sí, sí. Que eu sí, pre, pues... prever, prever o que é todo eso, eu métome pola carretera vella. Sí, vou baixar polo Nacional 6, llama a dereita estaría Doncos, e puso pois chegar a Nogais, eh? á izquierda uns 12 km está a Torres. Sí, sí, sí está, está moi cerca. Mm. Sí, sí porque, sí. bueno, Torres no seu día era jurisdicción, e depois fixeras o ayuntamiento, ah. fixeras en Nogales e tal, pero onde estaba o onde había vida logo onde había máis tal, mm. pois pues eran Torres. Mas depois, porque entre Doncos e Torres, pois pues, dixeron, pois mira, facémoslo en Nogales o que ayuntamiento e así queda no medio dos dous polos que eran os máis fuertes da zona. Sí, sí, sí. Pois sí. eh, ademais seguro que, que, que si vos deixan traballar eh, e eh, escavar por el Iocorón da, da, da torre de Torres, seguro que no cumio como aquelo foi um, eh, un, un, un curro do, no medio do val, pois er, esa torre que seguro que a mellor terá pois moitísimos restos arqueolóxicos que interesantes, sí. non? Sí, sería moi interesante. E además temos un plano do ano 1700 e algo, un inventario de todo o que é o feito o plano do castillo. Do castelo. A, a, pero perfecto, é a escala perfecta. Además, uh -huh. incluso fixemos unha maqueta en pedra tamén, uh -huh. que se ve, bueno, pero o castillo era moi grande, tiña algo de todo, tiña tiña foso, tiña o puente levadizo, aparte levaba Carai. un muiño que era moi peculiar, que era o muiño de cubo, uh -huh. eh, que non suele haber moitos. E aparte tiño o, pal, o palomar das palomas mensajeras o, na habitación da, da condesa que servía como chimenea uh -huh. e a outra mitad era como de palomas mensajeras. E aparte pois tiñan outro palomar para, pre, pre comer os pichoiles e todo eso. Ajá. Tiñan dous palomares grandes. Carai, sí. que cousa máis... Entonces, te, te, pertences a, o sea, estades dentro dunha asociación que, que, que, que nome ten a asociación, pois? Sí, Asociación Valde Torres. Sí. Valde Torres. Tamén, entonces a xente, os que nos escoitan, podense meter nunha páxina que tendes no, no, sí, sí, sí, no, no sí, Facebook. Sí, eh, sí, e incluso se si poin Torres, eso sí, sempre o acento non é, porque a veces se non se pode así, pues, pois non, non sei por que, non se salir ben, eh, fomos recollendo a historia toda que podemos a base de amigos e historiadores como Gerardo Paro de Vera, Luis Pombo e bueno, fomos recollendo por aí onde podemos e, e metemos moitos archivos, hai moita historia xa metida en internet, que hai pouco anos, poucos anos pois non se conocía nada, nin de quen eran os dueños nin de nada, e agora fomos sacando un pouco viñendo un valor todas estas cousas Documentación, moi ben, moi ben sí, eh, sí, sí, sí, Ti tamén tes unha página tes página no Facebook Sí, sí, sí que Sergio que Sergio sí, Sergio Fernández Fernández, sí. Sergio Fernández Fernández. Sí. Non, non é con co, co X, sino con co G, non? Sí, sí. Vale pois eso queremos poñer en valor e que de verdade que, que nos faz moitísima ilusión, nos fai moitísima ilusión falar contigo e, e que nos poñas en valor esas cousas que estades traballando, tan interesantes, tan importantes. Al, mm, unha cousa que che quería preguntar agora sí. que non ten nada que ver co, co patrimonio. Tamén facedes eh, esas rugadas e eses desfiles de, de entroido? Sí, sí, se, se fixeron toda a vida, fixeronse, bueno, os entroides e lintores, ahora cada vez foron, por desgracia, tamén a menos, pero no seu día, pois pues, era, era moi fuertes, facíamos uns carnavales moi bons, incluso Ostras. mataba un becerro, eh, facíamos churrasco, tiñamos unha barbacoa, andábamos casa por casa, eh, disfrazados, eh, ca banda das nogais de música que estábamos tamén a maioría da juventud, pois, pues, estábamos na, na banda, tocábamos polas casas, e, bueno, uh -huh. seguíase, conservábamos a tradición. Moi ben, moi ben. Sí. Bueno, pois eh, eso, que, que a xente os que nos están a escoitar que se metan nesa páxina vosa tan interesante sí. que acabas de dicir, sí. Valde Torres. Incluso tamén, bueno, temos ali unha casa de turismo rural, eu estou agora tamén facendo un tipo museo con teatro, ah. con cuadros de xente que foi relacionada da, do castillo como personaje como Valle Inclán, eh, o Diego Bolaño Neira, o Mariscal Paro de Cela, porque son un grandes apellidos de aí, eh, moita historia, eh, estamos estamos vendo un pouco de tamén con cuadros xa de redatados eh, eh, poñendo piezas en valor de, por exemplo, Tear, que estamos tamén reconstruindo para uh -huh. ter un pequeno museo para que a xente que ven, porque a verdade é que fixen, fixemos ali un apartamento e puxémoslo en booking, en alquiler e tal uh -huh. eh, pois ten moita, moita aceptación a xente marcha moi contenta e, bueno, encanta que lo valle e, o, o sitio tranquilo e, e, cheo de, de historia de, de miles de cousas como o que falamos uh... de Castro o, eh, o asentamento romano uh -huh. e o castillo e, e moitas cousas máis por aí. Sí. Eh, dos castelos que, que te rodean por aí, cal é o máis conservado? Pois aquí quizá que sea o de Cervantes, quizá que sea o máis conservado de Cervantes. Ahora tamén comprou a Diputación e tamén queren reconstruílo e se está moi ben, eh, van con moi boas intencións de, de seguir pediante que non se derruía, que que eso siga para que moi ben, moi ben aí en Cervantes, penso que será dos mellores. Depois está o do Veiga de Valcarte, que está bastante ben, E en Balboa, en Balboa tamén o reconstruíron, tamén tamén mm -hmm. ten un gran interese, tamén están facendo cousas así. Sí, sí, sí, sí. Moi ben. Non sei embargo, que eh, non, sí, non sei que sí. che parece esa casa que se mercou en Quindous. Sí, esa sí. americana. Sí. sí. <laughs> Que pues pois se ve que se enamorou na máis que da casa. sí, e eh, ten, ten visos de que eso se vai a, a, a empregar para beneficio do, do povo, non? Sí. sí, sí, para beneficio, eh, bueno, máis ben para dar cursos de cociña de eh, exactamente, unha eh, escola e recoller un pouco da, da xente maior de como se cociñaba aquí con uh ah. -huh. todo natural e eh, con todo todo eso para que a xente non se perdan as tradicións e sepan como era eh, a gastronomía aquí da zona de, de, de, de Galicia, sí, sí. Claro, da, nos, da, da nosa zona aquí en Cervantes, sí, sí, Pois pode darlle moi boa moi boa penso... colleita a eso. Sí, penso que sí, eu penso que vai ser moi bon o que é Cervantes hoxe, por exemplo, que está en Renatura nos no Xentores temos un problema tamén moi grande porque ahora resulta que pois pues, que nos queren montar un parque eólico ali no pueblo, no, no ¿Eh? nas montañas, no valle estamos tamén, pois pues, estamos moi disgustados, estamos peleando porque alegan de que ali que non hai nada, que non sei que, bueno, a verdade é que hai moito, hai empresas de construción, de fontanería, temos o que é labranza, agricultura, e, e o patrimonio, sobre todo, eh, enténdese. Hombre. Estamos peleando moito con ese tema porque a verdade é que se nos poen un parque eólico ali, pois xa, xa entonces sí. xa, non, xa non quedaría nada. Sí, sí, sí, sí, sí, é unha é unha magua comprobar que sí. hai moitísimas zonas de Galicia que queren sementar de, de muiños de vento, non? Sí. sí, de verdade, eu penso que Galicia que tiñan abandonada e agora chegou o día que que viñeron para aquí e dicen, pois isto vamos xa acabar de fundilo o tempo dos eólicos. Non é que estén en contra dos eólicos, sempre que no sitio que estean onde non fagan daño, non? Aí, eh, exactamente. Eh, vamos a ver, eu entendo que a enerxía renovable que fai falta, pero sí. no sitio onde non fagan daño, porque eh. isto sería unha aberración grandísima, vamos. Un, un, sería un desastre, vamos, desgraciarían sí, sí, todo. Sí, sí, sí, un desastre, porque non podes... Sí. De verdad que ten unhas partes positivas, pero non pero moitas negativas sí, se están claro. ao carón de, de explotacións, ao carón de, de, de da propia poboación, ao carón de sí. dun, dun balque productivo, etcétera. Eso sí. eso Ademais é moi productivo porque hasta temos a suerte que é unha terra calía do, do, mellor, vamos, é, eh, a mellor calidad, non hai uh -huh. máis unha terra moi fuerte, caliza, eh, sempre está verde, pode haber un brao que veña seco como queira, que Torres sempre está verde, que incluso outros pueblos freguida da zona pois o mellor se ven abaixo e están máis secos porque son terras máis débiles, pero entón sí. é moi fuerte, non está sempre verde, hai moito árbol, moita naturaleza, uh -huh. xa che digo explotacións ganaderas, uh -huh. Mm. aparte hai moitas empresas, e depois o que é o patrimonio, uh -huh. a historia, miles de cousas, e a xente, a verdade, que ven por ali ao apartamento, pois, pois van encantados, alucinados, a verdade é que eu non hai un ano épico en Booking, e bueno, Ora é eh, que está moitas solicitudes, no, moitas solicitudes moitas porque ven parexas e eh, bueno, depois van ao sitio onde sean e tal, pois comentan, depois xa ven outros e así está casi sí, continuo sí. alquilado. Ajá. Moi ben, moi Ademais ben. que ese vale non é un vale dixéramos moi pe, perpendicular, non, senón que tira así como suaviño. Sí, sí. É suave, é moi bonito porque é o que falamos, ten é un valle, un pueblo con un valle e ten as montañas con árboles e todo sí, eso sí. e depois xa vas veixando cara ao pueblo e todo pastizales e depois no medio está a iglesia e o castillo bueno, é, é, un, é precioso sí, sí, sí, sí, sí. pois Eh, che moitísimo a túa participación no noso programa de hoxe. De verdad que se si tes algunha cousiña máis que, que informarnos, bueno, na páxina túa tamén aparece entonces tamén a, a vivenda rural esa que, que tes alugada ou non? Sí, sí, sales, no, si entras, en, por exemplo, un Torres en internet, un booking ou por onde quires, xa sale, sale a historia tamén que fomos poñendo, sale, como, como sale si... un pouco de todo, sale tamén, fixemos aquí pois a comunión da, da filla do duque de Tarifa uh mm, -huh. eh, salen moitas cousas que, bueno, que estuvemos facendo por aí para ver se veíamos un pouco de eh, soupera no mundo que existimos porque a verdade é que era un pueblo que estaba por aí <laughs> medio medio como casi como que non, non se sabía nin que existía eh, bueno, como, porque, no. como se chama a, a vivenda que, que tú alugas ton? Sí, Casa, casa Eladio eh, Casa Torres. Eladio en Torres Sí, e incluso pues, salen as imágenes do pueblo que hai, hai imágenes, fotos aéreas do castillo, eh, de todo eso fixemos fotos aéreas e do pueblo tamén eh, bueno, hai, hai, hai moitas, moitas imágenes da, da zona Vale, unha sí, cousa que... Incluso cando foi da comunión da pequena do de Pablo e tal, pois, pois levámola nun carro de vacas, amasamos unhas vacas e levámola Ostras. nun carro pois, desde o castillo á iglesia e con un grupo de gaitas tocando e, bueno, foi unha, unha maravilla Restauráchela, non? Mais xebre non podía ser Non podía ser máis en xebre. si agora o peor que temos, pois, pois nada, que non que, bueno, cedemos o Ayuntamiento de Nogais, e o home, pois, parece que un solicita subvención, e non sei que pasa, que están nas maus del, fixémoslo nas maus del desde hai 13 anos e non eh, non se fixo nada. Eu vexo que no resto dos pueblos e dos sitios pois, mm. pois van conservando patrimonio, sin embargo, en Torres, pois aquilo que está se facendo máis, hasta incluso sin vallar, que é un peligro Caramba, eh. que entre, porque pode que era unha pedra ou calquera cousa, porque sobre todo son 20 metros de alto. Hombre... Caramba estamos aí pues, intentando a ver se podemos conseguir fondos donde quira que sea para, pre reconstruílo e poñelo un valor es, eh, eh, bueno, ti xa fixeche eh, eso, poñer en valor precisamente esa casa que restaurache por completo, non? Ten, sí, ten, sí. ten pedra eh, eh, eh, pizarra, non? Sí, sí, sí, sí, a eh, pedra é tudo madeira. Eu reconstruímola desde a madeira máis ou menos tal. É unha das túas ostras, a madeira ademais, é algo precioso. Ademais a casa, a, o nome dele é a Casa do Castro. Pasa que depois cando se puxo un buquín, pois non sei, houve un error aí, bueno, puxeron Casa lá e o nome do meu pai, que é igual. Sí, sí. Pero quer decir que está xusto a caída do Castro, xusto, xusto a caída do Castro. Era un castro importante, moi grande, hai unha montaña moi grande. A, sí. a, a, a, a madeira é a túa pasión, non? Sí, nos, bueno, dedicámonos desde a vida a restaurar casas, e, eh, bueno, é o noso fuerte, o que máis nos gusta, o que máis disfrutamos, pois para dar, fazer casas de pedra, incluso novas, pero que parezan bellas, con, con madeiras novas, pois con tintes, e eh, incluso con madeiras bellas tamén reaproveitadas, as que valen, mm. eh, eh, todo eso. É o noso, é o noso fuerte, o que máis nos gusta logo. E, bueno, esta casa restaurámola así, e agora incluso isto non aumentando, porque antigamente había un establo de, de, de vacas que... Mm pois estaba con bloques e tal, a verdade que quedaba moi feo, quitámosle, ampliamos a casa, que xa no seu día era, era máis, era nas medidas que está hoxe, pero uh -huh. hai, pois, a mellor 80 e pico danos, e agora volvemos a reconstruir e abaixo, bueno, pois, eu que estaba un pouco dicindo, quería poñer un ter que xa temos reconstruído, facer unha trapeira, por exemplo, un metro e medio de largo, e deixalo, uh -huh. pois, e a señora, pois, se fora a facer o caldo, o que sea, e aparte, pois, poñer un pouco de piezas celtas e algo de romano tamén, e e, uh -huh. bueno, que as típicas ferramentas da labranza da zona e eh, de, uh -huh. de todo eso, para que a xente vexa de, de como se xerraba a madeira con caserradaira, serra portuguesa e todas esas cousas, porque sí, sí, eu vexo que a xente que ven de, de todo, porque ven de toda España, de incluso de fora, e, bueno, uh -huh. fan reservas o mellor agora para o final do ano que ven, ou cousas así, e encantalles todo eso, ver as tradicións e ver as ferramentas e como se traballaba o tema do lino, -huh. e facer un pouquín unha reproducción de todo eso, porque hasta que temos eu penso que un pouco de museos aquí na nosa zona, de a xente que ven é pois, que teñas que eh, preferible alquilar menos habitacións é que teñan cousas que ver e que marxen tranquilos sin facer un turismo fuerte sería un turismo pequeno de sí, sí. Pues, pois, eh, o mellor unha familia ou, sí, sí. ou uns amigos de pues, pois, 10 personas ou unha cousa así mm sin, sin moito sin moita cousa, sin moito Eh, mm, tiveste desneve por aí? Sí, bueno, houve unha pouquiña. Este ano, a verdade, que non foi o ano que máis nevou Eh? Incluso veo algunha parexa tamén, porque viron que nevaba e de aquí na zona de Pontevedra, uh -huh. pois pues, presiñatis ao fillo a neve e <laughs> todo ah, vai, hombre. Eh, bueno, foron a febreiro, andaron por aí xogando ca neve. Non foi un ano fuerte de neve, o ano pasado sí que é uh -huh. máis neve. Este ano, de momento, que ainda pode vir que estamos ainda primeiros de xaneiro, ainda hasta febreiro. Ainda pode vir, ainda pode vir. Sí, ainda. Sí, sí, sí. está a unha altura de 800 metros, é o, no mismo centro do pueblo, mm. pues pois, estamos a 800 metros. Moi ben. Ano de eh, neve, ano de ano neve. Ano de viene. <laughs> sí, sí, sí, pero todos os anos sempre cae nevadas, é, eh, o mellor sí. incluso dúas ou tres nevadas, algunhas veces de 15 centímetros, outras de 30, según como, como vai vindo o inverno. Moi ben, pois... Pois, a verdad, teño que ir a visitar ese sitio que pues pois paso sí, moi preto e teño que ir a visitalo. Eh... Por pois tanto que ires, ali estaremos para enseñarche toda aquela zona que a verdade é que merece a pena sí. ver, ver aquilo e ver se si, si, si co tempo seguimos peleando e temos un pouco de suerte vamos seguindo para arriba para que Mira, nós somos talismán e damos sorte Sí, sí. sí. Nos, <laughs> pois nos temos, <laughs> sí, sí, temos unha lista bastante sí. importante de, de persoas coas que entrevistamos e que falamos con elas e que despois teñen o mellor algún éxito determinado, o mellor salen nun, nun, de verdad que que che adiantamos que seguro que terás moitísima sorte. Ao mellor dan mil euros para rematar unha, unha fiestra, pero bueno. <laughs> bueno, o tema é, mira, fazer cousas, ir colaborando, ir facendo, ir mirando, sacar isto un pouco sí, para arriba. Señor sobre todo poñer en valor as nosas raíces, que é o que falamos, a historia, eh, moi ben, moi ben. Entón, eu pois. penso que ten un gran valor porque hai moita historia, ainda que tal, era un pueblo que está así un pouco que casi non sabía que existía, pero ora calquera que entre en internet, pois pues, xa hai, hai moitas cousas para ler. Como xa temos sí. o teu contacto, Marta, unha sí. vez falaremos contigo. Claro que sí. Bueno. Sí, sí, por, por moi ben, por moitas gracias. Moitísimas eh, gracias, eh, gracias a ti. A todos. Moitísimas gracias a ti, Sergio. Moi, moita sorte. Sergio. Ta, gracias. Hasta logo. Venga, Chao. Radio Samboy. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Galegos no baixo. esta cantiga danos pé porque de Bierzo a la gloria. E vamos a falar con un berciano que nos vai a decir, pois, a ver cando fan esa gran festa, aunque primeiro hai unha... Rolda de prensa. Unha roda de prensa e tal, pero despois, ao cabo de uns días, hai un hai unha, un gran festival do botillo. 20 anos fan xa. 20 anos sí, sí. Diu Holling Vamos a saudalo, veña Moi boas tardes, Pedro Juan Pedro, Juan Pedro. Armando, boas tardes, Julio, igualmente boas tardes, papá, vos. Moi, muy boas tardes. Bueno, pues anunciamos que, que precisamente próximamente, quizás na semana que vengo ou na seguinte, para hai unha rolda de prensa precisamente no lugar onde vai a celebrarse o 20 Festival do Botillo en Cataluña, non? Pues sí, eh, como año tras año celebramos previamente a lo que es el Festival de Botillo una rueda informativa, una rueda de presentación de todo el evento y de los homenajeados para este año 2024. Que vamos a anunciar precisamente el día que, se va a celebrar, ¿no? Pues eh, la rueda de prensa la celebraremos el próximo día 27, sábado a las 18 horas en el Hotel Frona y Congress, en la localidad de por Con la colaboración de grandes eh, empresarios gallegos, eh, digo bercianos, pero, pero en especial el de la bodega Almazcara Majara y Vallelongo. Correcto. Vallelongo es uno de los colaboradores ya nuestro y la bodega en sí es bodega Almazcara Majara. Entonces, un, nombre, muy curioso, ¿no? Un nombre, moderno, un nombre que da pie a a, a quien lo dirige y un nombre moderno, como has dicho, dentro de, de las cantidades de vinos que hay en el Bierzo sí, que se pueden degustar, pero que bueno, es un vino que está muy muy a la altura, así que tendremos la, la oportunidad de, de probarlo, de, probarlo, deletarlo bien mm. y yo creo que, que vale la pena. Muy bien. 20 anos, 20 anos de festival que, que, que quedan para falar moito para, para eh, noticias, para, para anécdotas para, para sí, traballos sí. importantes e, e, e, e ya mm, ademais de, de, de elixir persoas que, que, que vades a premiar ou que vades a premiar co botillo, non? Que, que tende xa e, mm, e, e ademais algún concello tamén con, sí, con premio. año tras año tenemos un, un concello un un ayuntamiento, un pueblo de, del bizo, que también lo tenemos homenajeados. Pero bueno, quisiera entraros también a recordar esos 20 años, que esos 20 años eh, son gracias al esfuerzo que la Junta año tras año ha estado haciendo, todos los miembros que, de la Junta que hemos estado trabajando, colaborando con el día a día. Y el esfuerzo ese nos viene a recompensar pues este próximo evento con, el 20 aniversario. Yo creo que es un evento al cual también lo vamos a intentar recubrirlo de ilusión Hombre, y tanto. En este año y va a valer la pena el, poder disfrutarlo también nuevamente. Y eh, bueno, seguimos hablando un poquito más de, los homenajeados y que... Eso, eso es lo que queríamos poner en valor, por lo menos darle los nombres, a, no sé, adelantarle a todas las personas que, que nos están escuchando mm, cuáles son los elegidos. Bueno, pues yo voy a, yo quisiera hablar precisamente del Berciano Ilustre. Hmm. Berciano Ilustre 2024 en nuestro 20 Festival de Botillo en Cataluña. Él es Javier, Javier Álvarez. Javier Álvarez, pues es un berciano eh, con, berciano de, de corazón, berciano de, de familia, de padres, eh, nacido aquí en, Barcelona él, pero toda su vida se ha dedicado a ello el cual tiene el orgullo de decir que una vez al mes va al Bierzo. ¿ves? Entonces, arrancó con también con la bodega que da nombre al Mazcra Majara, es propiedad de él también, y bueno, hemos hecho el conjunto de todo este año, el cual yo creo que nos ha salido bien, y, este es nuestro berciano e ilustre homenajeado 2024 este año. Va a venir cargado de sorpresas, va a venir cargado de, bastante ambiente y <laughs> y un año más disfrutaremos. Bueno, primeiro Javier Álvarez, non? Eh, que, que teremos que facerlle unha pequena entrevista, polo menos comentar con él algunha cousa, pero tamén sí. Eh, o sea que o, o director ou presidente o o, o, o, o dono de da, da, da, bodega. da bodega teremos que polo menos que nos diga noticias desa bodega, cando se creou, como se creou, cuáles son os produtos que, que elabora e eh, como se poden mercar. Eh, e tamén e seguimos, non? Sí, habla, hablaremos. ¿Tienes algún invitado por ahí que hable de, los, de los más siguientes invitados? No, pues aún no ha llegado. Si es que tenía que venir, aún no ha llegado. Bueno, pues entonces quieres que continúe yo. Eh, empezamos empezamos con el tema de, sabes que el año pasado eh, iniciamos una andadura la cual fue eh, premios literarios. Sí. Premios literarios el año pasado fue María Luisa Picado, la cual fue una persona acertada para nosotros. Nos ha llenado este año de, mucho orgullo el trabajo que eh, arrancó haciendo esa pequeña obra de, de su novela película, película la cual la está en trabajo, está en proyecto, película que yo personalmente he estado hablando con ella, nos va a pedir seguidamente unos esfuerzos en cuestión de, de presentaciones y en cuestión de tal, pero lleva su trabajo, lo está haciendo cargado de ilusión, cargado de, todo, porque al día a día lo estoy viendo. Y como también estará presente con nosotros, ella nos podrá hablar un poquito también del tema de la película esta, Camino... Camino... Sí, Se, me fue. Vale. Eh, bueno, no, o nos, hablará. Luisa vendrá. y entonces, ¿habéis elegido algún algún literato más. Exactamente, este año cambiamos y el, literato que, tenemos con nosotros es Juan Pablo Juan Pablo Gándara de Toreno. es un escritor también ubicado aquí, nacido en Toreno, en la zona del Bierzo y residente en Barcelona. Y es un, editor también de, libros eh, bastante nombrado, el cual yo creo que, seguirá la estela de María José y dará un poco de, ambiente literario en, lo que es el certamen nuestro que, tenemos ahí preparado. Que tiene varios libros publicados también, ¿no? Sí, tiene varios libros publicados. Uno hará presente allí en, el festival todavía lo tiene medio sacado en el mercado, pero ese ya es, será oficial en el, mismo certamen nuestro del, del botillo. Juan Pablo. Juan Pablo Algándara de Toreno. Con Pablo Gándara de Torino, que el año pasado también estuvo en la, en la fiesta del botillo, me parece, ¿verdad? Sí, estuvo animando un poquillo, viendo un poco el, ambiente que nosotros solemos hacer allí y todo esto. Y bien, volverá a estar ya, pero como homenajeado este año. Juan Pablo Gándara, por cierto, que, que, también nos regaló un, libro de, su autoría. Bueno, eh, eso en cuanto a, personas, personas ilustres. Luego el, el, el ayuntamiento, ¿no? Sí, tenemos el ayuntamiento, es el ayuntamiento este año, es el ayuntamiento de, de Corullón, asistirá su alcalde, don Luis Alberto Arias González, el cual pues estamos preparando esos trabajos y los trabajos que estamos preparando yo creo que van a ser bien recibidos para todos como un año más. Mm. Aprendimos mucho el año pasado teniendo el, pueblo de Vega de Espinareda y hemos cogido parte de, raíces de, ese día y las estamos implantando, pues eso, en los festivales que seguiremos haciendo en adelante y yo creo que alcanzaremos un poco de nivel y más calidad de nivel. Eh, ¿Cómo se llama entonces? El, el... ayuntamiento se llama Cruyón. Cruyón, a ver si es, eh, muy cercano a Villafranca del Bierzo. Mm, Está por la parte del norte, me parece. Exactamente. Eh, antes de empezar en Villafranca la, subida hacia, mm hacia, eh, ah. Galicia, pues entonces ahí a la izquierda es Corullón, es un pueblito pequeño, majo, pero bueno, la cuestión es que, que sí han, confirmado su presencia, veremos este vídeo la grabación que, han estado haciendo durante los días para, presentación, aunque ya rueda más de un vídeo de, la provincia de, del pueblo de Corullón por allí que hemos visto en las redes sociales y, vale, vale la pena visitarlo también. Bueno. También, también hablaremos con él a lo largo de estos días que nos quedan por ahí. El, el, ilustrísimo señor alcalde, ¿no? Sí, correcto. Pues alguna sorpresa en, en, el menú, aparte del botillo, lógicamente acompañado de chorizo, verdura y, patatas, ¿alguna sorpresa también tendréis prevista para, para porque el, digamos el pica pica inicial o el entrante inicial es ya abundoso? Y es abundoso, ¿eh? es, es exactamente y bueno, estamos mirando de, a ver con la colaboración del Hotel Frontier Congress de intentar, pues eso, aguantarlo o superarlo un poquito más con algunos cambios, algunas cosas que siempre vamos estableciendo para que no sea tan monótono. Ah. Y luego dentro del rey Don Botillo a ese sí que es imposible cambiarle. Hombre, ahí, hombre por eso ahí no podemos cambiar. A esos, eh, eh, eh, ya se llama precisamente al Festival de Botillo, lógicamente non pode ser de outra maneira. No. Escoita, mm, falamos hai un momentiño con unha investigadora de do Bierzo que se chama Sara Rodríguez Fernández e que acaba de publicar un mm, dicionario galego do Bierzo. E dixen, escoitailo, eh? Escoitáchelo, non? Bueno, pois sí. pois resulta que dixémoslle, vamos a facilitarlle o teu enderezo e a túa comunicación con a, ao noso presidente do, da Sobecat. da Sobecat para que, bueno, teña en conta esa cousa e ao mellor pois podelle servir de axuda e, e, e posiblemente lle, l, teña unha luceciña e sean capaces de convidar precisamente a, a Sara para que veña a presentar el, ese libro ou por lo menos entre que saiban os bercianos do Mediterráneo que teñen un diccionario de galego no Por lo menos que conocerla, por lo menos eh, intentar verla y quién sabe si puede estar dentro de los premiados el premio literario en eh, algunas ah, ediciones. En nuevas ediciones, exactamente. Esa era a, a, nuestra edición. Bueno, a nosa intención era que o coñecer que coñecera esa, precisamente a Sara eh, posto que é un traballo de investigación moi importante, moi interesante ela é licenciada eh, acaba de, de, de ter o máster precisamente de, de traducción eh, eh, na Universidade de, de Vigo sí, sí. Eh, eh, bueno, pois pues a Universidade de Vigo vai a facer unha eh, o prime, a primeira publicación de, de, de ese esgotouse, o sea que xa están facendo unha segunda edición, eh, lóxicamente parece parece que é un, un reclamo interesante, non? Estuve, estuve escuchando a primeira hora con vosotros, sí. Bueno, pois, pues, que máis novidades nos podes contar concretamente? Bueno, sabemos que don Alfonso Miguel xa é os, o vicepresidente da entidade, non? Sí, hemos hecho una pequeña remodelación de lo que es el tema de la de la Junta, pues para dar un poco más de pie, un poco más de aire a, a mentes nuevas, a trabajos nuevos que vamos a seguir haciendo y bueno, implicación pues para todos el, el poder estar porque ya te digo, gracias a, la Junta es el poder haber podido llegar a estos 20 años aquí trabajándolos. Si no fuera por la Junta, que el esfuerzo que en sí ha estado haciendo durante todos estos años, no, no hubiésemos llegado. A la Junta. a, los, a los que actualmente están, a los salientes que han salido y a todos los que han pasado por la Junta de es es mi agradecimiento personal para todos ellos. A la Junta y a todos vosotros, lógicamente bueno, te, comento eso, que los que estamos y los que han salido también aportaron esos años, los granos de arena y que, que han valido la pena el seguir el camino que ellos empezaron en su día. A Xunta e todos xuntos son capaces de facer el, que, que, que se cumplan 20 anos precisamente deste Festival do Botillo que por certo xa, ta, tamén podemos da, decir que, que a Sobecat acaba, acaba de celebrar precisamente mm, a finais do, do ano pasado a, a Castañada ah, e a sí. festa do <laughs> sí, señor. Eh, interesantísima a, tamén agosto, ¿no? también muy interesante, muy bien, muy contento la, la gente, los asistentes. Nuevamente volvimos a volcarnos con ella y, y, la misma actividad del año anterior, es decir, que la gente está contenta, tiene ganas de fiesta. Continuamos viéndonos todos los vecinos aquí en Cataluña, residentes y amigos, por supuesto, que quieran compartir ese día con nosotros y la fiesta y, vale la pena el seguir repitiéndola. En un lugar extraordinario, ¿no? Un, Hombre, un, asador que le no me vos, ¿no? Un lugar extraordinario en el cual se ha convertido también en la sede oficial de la Asociación de Bercianos de Cataluña, el Asador del Bierzo. Asador del Bierzo, creo su nombre. La calle Mallorca 24 en Barcelona, a partir de ahora será la nueva sede para los bercianos y a la misma vez es un buen restaurante que representa al Bierzo en sí. sí. Ahí está visto para Recibido a todos. Víctor, que además fue, fue el año pasado, lógicamente. exactamente, fue nuestro homenajeado el año pasado. Será, si estará presente para hacer la entrega de lo que es el botillo al nuevo berciano entrante, así que cumpliendo con todos los requisitos de, de protocolo que año tras año lo seguimos manteniendo, estarán ahí presentes. Y, eh, destacar precisamente que no Chantar Nacea, de, ese botillo, hay sorteos enormes, sorteos, e e cantidad enorme de, sorteos. Bueno, esos sorteos son gracias a los colaboradores que están con nosotros trabajando también y aportando pequeñas cosillas, sí, pero realmente se está convirtiendo en grandes sorteos que, sí están viniendo de un, sitio u otro. y bueno, igual que los tuvimos en, la, en el Magosto de la Castañeda. Ah, también. Muy sorprendidos, más de uno, pero que bueno, ahí están. -huh. Bueno, eh, a, eh, a suxerencia que fixemos ano pasado creo que este ano se terá en conta eh, intentar agrupalos todo o máximo posible para que non eh, non, non se extenda demasiado ese, eh, ese momento de, de sorteo, non? Exactamente. Vale, vale. Bueno, pois as, as novidades e as sorpresas virán precisamente despois do na, na celebración, seguro, non? Seguro que sí. Nos quedamos con, con esta rueda de prensa que haremos el, el próximo día 27. 27. a las 6 de la tarde no no Hotel Frontal. Eh, no Hotel Frontal creo que es. Así que nos veremos allí próximamente. Muy bien Bueno, agradecerche muchísimo Juan. Ah, no, pero hay una cosa. ¿cuándo va a ser lo que es la fiesta del botillo? No febrero en, febrero, pero día. Ah, ¿qué quiere decir día? ¿Cuál es el, el, día de celebración, el día que...? Bueno, sabéis que eso siempre es en la rueda de prensa, pero bueno, ya que estamos aquí... Se puede adelantar. Un poquito, se puede comentar. El próximo 18 de febrero eh, a las 12.30 de mediodía mm-hmm. será el homenaje y nombramiento a don Javier Álvarez y a don Pablo... Mm-hmm. Don Juan Pablo Gándara, es decir, Bercianos Ilustre 24, y Premio Literario a Sobeca 2024. Ambos estarán acompañados de, de la bodega de Máscara Majara y también tendremos la representación del señor eh, Luis Alberto Arias, alcalde del Ayuntamiento de Corullón. Todo eso será el próximo día 18 de febrero a la partir de las 12.30 en el Hotel Front Congress. Ajá, o sea que aumentamos ese, mm, digamos que a celebración conviertes en, en Chantar en oncea, ¿no? Sí, Chantar es ya a partir del año pasado mediodía, sí. gustó a mucha gente y ya nos quedamos y cada vez avanzamos. El año pasado alrededor de la una, este año media horita antes, así que habrá, habrá que ir a misa pronto hmm. y llegar a, punto para lo que es el festival. Mm, hai que eh, adiantar tamén o feito de que precisamente nesa celebración tamén hai despois música, baile. baile. Tendremos música e baile para acabar ya de cerrar la tarde de fin de semana e poder disfrutar tamén con, con un poquito de, de música. Para baixar o, o botillo ben. Hombre, claro. <laughs> Lógico. Claro. Bueno, vai a ser unha, unha celebración extraordinaria e nos desexamos que teñan moitísimo éxito, seguro que o terán. Por, un, mm, por certo, o, o menú mm, mm cambia de, mm, de gasto ou de custo ou non? Eh, el menú, bueno, está por publicar todavía. En el ahora ya a partir de la rueda de prensa ya sacamos toda la publicación entera Ajá. y ya y ya pasamos, dijéramos lo que es los sí, los sí, carteles. Sí. Sí, pero ya, ya los vemos ahí. Se está remodelando o precio mellor, non? Un, un poquito solamente. Vale, vale. Sí. Porque lógicamente todo aumenta, hasta aumentou o, o, o, o aceite, pois pues, lógicamente que <laughs> pode poquiño, poquiño, poquiño. Pode que a mellor outras cousas tamén se, é que, se tienen que É que eu tamén pre, eh, pregúntame no barrio. Claro. Cando é a festa, cando é a festa do botillo. Festival do botillo, lógicamente, sí, sí. Bueno, a, nas nosas comunicacións o que temos é eh, que, que, que dar a coñecer ese traballo que se está facendo por parte da Sobecate, de, da Xunta, e eh, que agradecelle moitísimo ao presidente que que eso, que, que que se faga eco da nosa chamada e que convide a toda a xente que, que poida participar precisamente nese grande festival do Botillo. Por, si queren achegarse precisamente a, a rolda de prensa, pois pues que vayan, non? Gracias. Gracias a vos, gracias a ti Armando. Ah, Julio, un abrazo fuerte y bueno a todos los oyentes de, Radio San Boy, los cuales estamos ahí dentro de la zona. Muy bien, pueden acercarse. un, abrazo para todos. Una aperta grande. aperta, Juan Pedro. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Radio San El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Xulio, esta peza ou esta música danos pé para falar ca nosa amiga Rosana Prieto que vamos a falar con ela pois sobre esa manifestación que se vai a facer aí en Sans eh, sobre que nos deixen os tres da, da noite Tren, ese, esa peza do tren Vamos darlles boas tardes Boas tardes, Susana Hola, moi boa tarde. Moi boa tarde. Tren que ten algo que ver precisamente con Galicia e entonces tamén esa concentración vai a ser paralela. Es... o sea, é, é decir, que non somente faremos a concentración en Sans, aquí sí. na, na estación de Sans de Barcelona, sino tamén en Monforte de Lemos, non? Tamén. Efectivamente, nos faremos unha concentración simultánea na uh -huh. porta principal de Barcelona Sans, Uh eh, -huh. E tamén diante da, da estación de Monforte de Lemos, que era máis histórica das galegas e desde donde se distribuían o resto de, de Galicia sí. todos os todos os trens e é unha estación que igual que a liña que nos unía de noite que están en fase de desmantelamento e que creemos que ca forza dos que emigrastes e dos que xuntedes aí e dos que quedamos aquí que podemos parar e recuperar sobre todo estes tres nocturnos que sí, a nos señor. tamén nos viñan e a vos tamén. Hombre, que non somente somente é interesante e importante para os galegos, sino tamén para todas as persoas intermedias, é dicir, eh... Castela e León, eh, Aragón eh, e outras sí. localidades que que lóxicamente tamén empregaban ese medio de comunicación tan interesante que tamén se emprega eh, en Europa, non? Pois sí, pois mira, de aquí hai varias cousas que nós non, non entendemos como cidadáns comuns eh, máis alá dun desmantelamento planificado. Primeiro, unha liña que, como tú ben sinalabas, daba, daba vida a, moitos, a moitas vilas e sí. pequenos lugares en Castela, sobre todo tamén en Aragón, na Comunidade Autónoma de La Rioja, e dispois pois na, na Galicia interior, non? Uh -huh. A que tanto emigrou e que probablemente os que me escoitan naceran nas bueno. comarcas estas do interior galego, eh, polas que hoxe me dixo en voz, pero Valdeorras, as comarcas de sí. Quiroga e San Clodio, despois as de Lemos e despois xa indo cara Ourense, eh, sí. as terras de Caldelas, ou ben cara Lugo, as terras de Sarria, eh, e despois todo o resto da provincia de Lugo que é quen máis nativos ten a día de hoxe en Cataluña dos, de, falando de galegos e polo tanto e tamén as persoas que nos queiran visitar e como ti sinalabas en Aragón e, e nós temos vilas que construímos a non construíron os que nos antecederon uh mm-hmm. -huh. a súa vida alrededor dice tren por exemplo na miña comarca podo pensar en San Clodio non alrededor desa estación construíuse unha vila que, que é a capital de Rivas de Sil uh mm-hmm. -huh. eh, a que iban todas esas montañas de tribes e de Caldelas, as terras de Larouco tamén se achegaban ali, incluso eh, tamén a Valdeorras a apañar mm. ou a baixarse do tren. E todo iso estámoslo perdendo por un desmantelamento que obliga a baixar de Cataluña a Madrid para vir a Galicia, algo que, sí. que os que coñecemos o mapa da península nos parece un tema despropósito. Sí, exactamente. Ademais de ademais deso, eh, ainda me falaban, ainda me falaban fai poucos días unha, unha señora que dicía dice, antes, eu, por exemplo, que era de noite, dice, salía do traballo o Benres e, e íbame a Lugo, por exemplo, dice ela. Claro. E íbame a Lugo, e chegaba o sábado pola mañan e viñame, pois, o domingo, pois, pola, pola tarde ou pola, pola noite, dice, estaba ca miña familia. Sí, en un... Sí, e ademais, socialmente, eh, isto, eh, eh, pois, Eh, a nos provocanos eso eh, pois moito moita desafección e eh, sí. despois incluso desde desde pois eso desde a afabilidade pois por por circunstancias da vida, non? Como a orixe uh mm-hmm. -huh. está en Galicia, uh mm-hmm. -huh. pois resulta que as, pois os máis vellos vivimos aquí, da que non xa o meu caso, eh, sí. despois os fillos e os netos viven en Cataluña e eses trens eh, no que no que a sanidade e os afectos e demais, eso mm. non lle poden dar os servizos públicos sino a familia. Entón aí romperon moito, eh, eu falo vos agora desde Pantón, que somos da comarca de, de Lemos, mm. e aquí eu vexo cada día, non, como cada enferma unha persona, así, pois pues, de bastante idade, porque a gracias os de Lugo somos lonxevos, entonces eh, ves que os fillos viñan precisamente, como decides, en Cataluña plegaban o Benres, mm. e eh, a mañá do sábado xa estaban leiquilles, eso pues, pois non o temos, pero curiosamente eses trens eran máis ecolóxicos dos que ahora nos proponen. Sí, máis, exactamente. E Francia e a bella Europa está recuperando todos estes, mm. -hmm. trens, bueno, recuperando non, poñéndos de novo, e nós costiñamos desmantelaron, non? Entón, nós o que lle pedimos tamén, ao, neste caso, o goberno de España e que repoña esas liñas e que tamén teñan en conta que aí hai traballadores uh -huh. eh, de todas as procedencias e tamén manteñan eses postos de traballo que evidentemente virlaron ou quitaren as liñas. Claro. Creo que falábamos antes, por exemplo, povos como é eh, Zaragoza, como pode ser eh, e outros povos máis, cando chegabas a Astorga, eh, cando sí. isto, que vendían produtos da mesma comarca. Sí, claro, ahora, bueno, Astorga eh, <laughs> está agora, antes subían o tren e agora xa non as hai casi pola rúa, non? Pero <laughs> sí. efectivamente eh, eso dan, pois pues, mira, ten Sagún de Campos, en Terra de Campos, que máis complicada a vida ali, non? Porque menos productiva que la terra. Eh, todo eso articulaban a súa vida a sí. carón de, de esa estación, te des, o sea, non hai que ir tan lonxe, no. temos, bueno, o propio barco, a rúa de Valdeorras, e mesmo que vos decía, o San Clodio, San Clodio existe a rei de ter estación, uh -huh. algo que, que eu quero quero decir ben claro que, que temos que recuperar e temos que recuperar frecuencias porque igual que os que marchastes eh, nos seguimos reclamando o direito a vivir aquí sí. e eso tamén nos lo dá o termos eh, pois, infraestructuras eh, tamén mobilidade eh, con servizos públicos como pode ser o tren dadevos vos conta que agora a provincia de Lugo e esa comarca de Valdeorra que as terras de Tribes quedamos totalmente aillados da cultura ferroviaria si claro. a única entrada que ten Galicia é desde Madrid por Zamora a Gudiña a Ourense sí. que, mm. que é o plan entonces eu quero, creo que isto é unha causa moi xusta na que sobre todo as comunidades galegas en Cataluña pero insisto, sexa que sexa a procedencia da xente este é un servizo público que podemos utilizar todas as persoas uh -huh. Mm. Bueno, eso celebrarase o día... 27, sábado, ás 12 da mañá, na porta principal de Sanz. 27 sábado na porta principal de, de Sans vamos a poñer esa, eh, ese cartel tamén na nosa páxina e tamén no noso blog que, que, que esperemos que teña afluencia suficiente e importante para que todos os que estén interesados e os que non estén interesados polo menos se sumen a ese traballo de reivindicación dunha demanda que coido que pode, ou polo menos, se non o goberno Podes, pode axudar un pouco, polo menos. Renfe sí, pode darse eu... conta de que, de que a precisamos, non? Si, sí, eu pido eu pido que as persoas que nos escoiten eh, que fagan súa esta demanda eu estarei nesa porta de Sanz eh, o día 20, sábado 27 de xaneiro ás 12 da mañá con, con parte das persoas que, que ali vos acheguedes uh -huh. e leremos o mesmo manifesto que a mesma hora se lea se lea Monforte uh -huh. eh, tamén reclamando reclamando esta que asistirán eh, por exemplo Nes Corrego que é deputado Senado, no Congreso dos Deputados, uh eh, -huh. e tamén agardamos que en Barcelona eh, teñamos cobertura suficiente eh, eh, bueno, é unha convocatoria que facemos desde que facemos desde Galicia, uh -huh. pero creemos que, que é algo super xusto e que, e que é un momento porque se si agora desmantelan o que é a liña ferroviaria, que é o único que queda por desmantelar o propio camiño de ferro, sí. por logo sí que xa teríamos moito máis complicado. Lembren todos os que me escoitan que estamos pedindo que nos devolvan algo que nos quitaron coa escuba da, co eh. coa excusa da COVID, que non estamos pedindo ningún servicio a maiores, que tamén no. poderíamos. Estamos pedindo o mismo que había. Claro, isto dixeron na COVID, é provisional e o provisional quedou para sempre. Eh. É unha lástima, é unha magua que, que se eliminara. Ademais que a alternativa que nos dan é unha alternativa que, que emprega o día, é dicir, non, non, non ten esa mellora que, que, que precisamos poste que pola, pola noite o servicio de, de Talgo, o servicio de tren a, empregando pois indo para Madrid, de Madrid a Ourense mm, é de, medianamente deficitario Claro, isto é como, como se di por aquí que vos sonara, isto é un descalabro. Sí. É dicir, non ten lógica que, por, pero que, que para ganar 15 minutos eh, enchan o que toda a península, o goberno español que encha de, sí. de alta velocidade eh, e despois desmantele liñas tan sustentables como esta. Porque sí. esta é verdad que tiña picos, pero por exemplo no Nadal Hmm. E eh, non había maneira de ir e volver a Barcelona sen, en tren e depois e sempre pasando por Madrid, algo que non que non ten lógica se no. relacionamos entre xente do norte, para entendermonos. Exactamente. Mm é unha magua, eh. de verdade que sí que é unha magua E, eh, e eh, por outra banda, non somente na, na, na, na o sea, no Nadal, sino na Semana Santa, na, e, no verán, e, e, e, e as mesmas fins, fins de semana. Eu lembro de moitísimas persoas que aproveitaban precisamente ese ese tren pola noite, mm. o, o, os venres á noite, para poder chegar aí e estar cos seus familiares durante a fin de semana e despois vol, voltar pola noite outra vez sen empregar para nada horario lectivo para poder estar o día seguinte no Exactamente. Claro, ademais non o que reclamamos tamén un pouco para, para movilizar esas comarcas tamén xa eh, na Galicia Senlleira, non? Que diríamos nós esas comarcas do Bierzo, xa pretencentes á provincia de León administrativamente, toda esa liña que entra por León quedaría morta cos plans actuais. Sí. E a recuperación de estos, de estos trens daríanos tamén, como vos decía, un pouco a oportunidade de vivirmos aquí, porque alguén que viva na comarca de Quiroga podería traballar perfectamente en Ponferrada ou ao revés, sí. porque porque realmente estamos a falar de desplazamentos moi moi pequeniños en tempo, algo que a vos que vivides en lugares máis grandes, uh eh, -huh. onde hai moita máis poboación, vos dá a risa, sí. porque estamos falando de que de que demoraríamos como moitísimo 40 minutos para chegar ao traballo, algo que, por exemplo, en Barcelona, calquer uh -huh. persoa demora máis. Uh mm. -huh. Sí, sí, sí. Eh, polo tanto, creemos que é moi xusto, non encontramos a explicación a lógica, mas que, bueno, seguir unha folla de ruta que evidentemente ten en eh. conta pois, pois as altas tecnologías, pero non as persoas. E nós o que pedimos é que non nos rompan esa relación coa, coa nosa migración e tamén coas, coas novas xeracións catalanas, que ben o son eh, ou son catalano-galegas ou galego-catalanas, pero que por favor que recuperen a conexión dos nocturnos e tamén -huh. anuncio que imos seguir dando dando a batalla mentras sexamos que de facer estas concentracións. Por exemplo, ti eres mestre, por exemplo. Estás sí. dando escola aí en, en Galicia, estás, estás. E dices, pois tiño os meus pais que viven en Barcelona, sí. e eh, tal, pois colles un fin de semana, co mellor hai veces que colles un día máis ou dous e ves ver a teus padres sin, sin romper absolutamente nada. Claro, e iso é lógico é, é moi doado porque despois eh, de noite non rende non eh. rende tanto entonces é o que falábamos ti o día en Barcelona collelo o tren e que xa, xa volves ver aquí pola mañá ou exactamente, xa volves velo sales de aquí de, eh, que vas deixando o día e chegas a, a Galicia e estás pois vendo o día outra vez Claro, e berraban na outra concentración que tuvemos, eu foi, estuve aquí en Monforte, tal, e decían que, que Barcelona e Monforte unidos tamén de noite. entonces que, pois, eh, nesa unión é donde, donde pedimos, e volvo a insistir en que, por favor, eh, sexa o suficientemente numerosa para que saiban que somos moitas as persoas que desde moitos puntos de vista distintos queremos recuperar esas liñas nocturnas. Hombre, e tanto. A implicación a nivel administrativo ou a nivel político tamén se podería tamén haberá que pulsala, non? Bueno, nós estamos niso, pero aquí temos un problema, non? Cos, eh, quero dicir, eh, o Partido Socialista neste momento foi quen suprimiu os as liñas, eh, entonces eh, o Partido Popular que das pide agora, eh, a raíz de molas nos. E eh, dispois, pero as anteriores, suprimiu unas o Partido Popular, porque tamén tiñamos tren nocturno a, a Euskadi, a Francia, e, uh -huh. e entón era o PSOE que nas pedía. Por lo tanto, pois, como se di por aquí, andan os, os ladróns detrás dos que rouban eh, <laughs> e, polo tanto, ningún ao final avanza nada nese sentido porque sí. entendemos que o plan de unha sociedade civil que entendemos que é un plan de desmantelamento ferroviario do interior galego. Uh -huh. Independentemente do, da historia que atemos, sobre todo aquí en Lemos, que ten que ver con toda esa historia ferroviaria de cando chega por primeira vez aquí o tren sí. tamén é, eh, o sea, temos un problema de, de perda de traballo e de perda de, de persoal que, uh -huh. é originario destas, de destas comarcas do interior galego eh, que ahora nos des, deslócanos envíanos a outros moitos lugares afondando no despoboamento que temos no interior do país por claro. lo tanto é que isto eh, non entendeu como nin o caso da manteca que dicía meu avó polo tanto eh, non entendemos absolutamente nada cale o rumbo entendemos que sale máis barato pechar determinadas comarcas en Galicia e que o tren é un elemento dinamizador que, que a súa supresión suporía un peche antes ou sí. anticipado. Uh -huh. Monforte sempre foi un núcleo de, de comunicación sí. ferroviario algo fora de serie, pois pues que, que, que, que sempre, polo menos, mm, era parte imbricadora mm, da comunicación co, co resto de Galicia, non? Claro, en Monforte era de donde decir, é a capital ferroviaria de Galiza Eu sempre digo habitualmente agora que hai que empezar a asumir que o, o mudamos esta realidade ou seremos a capital histórica ferroviaria de claro, Galicia. Será ¿no? museo. Entonces, eh, ahora o que o que queremos é eh, que primeiro conservar eh, a estación de Monforte como unha estación, non como un museo que o que ten trazas de, claro. de converterse niso, e desde aí efectivamente distribuían a capital da provincia Lugo e a capital da provincia do Lau, porque eu de feito vivo máis preto de Ourense que de Lugo, que a de Ourense que era o que iba xa para Rías Baixas para Vigo e o de Lugo para Coruña Sí. Entón, era un sistema que, si ben era deficitario mellor no interior de Galicia, no sentido uh -huh. de que nós tamén reclamamos tres despertanías para, para eso, para movernos na nosa vida diaria, porque hasta hai que unirlle que nos temos unhas estradas de feitas, e isto pode acreditar calquer emigrante que veña de vez en cando. Hombre. E, eh, polo tanto, eh, claro, eh, o que estamos sufrindo é eh, pois a mesma, son as políticas da periferia da periferia que levamos sufrindo moitos anos. Entón, eh. creo que somos desde o povo, desde a xente da rúa, que temos que de cara, eh, pedir eh, e insistir ata que o consigamos. Uh -huh eh, que repoñan os trens nocturnos, así como outras moitas liñas. O que pasa que decidimos facelo, digamos, temáticamente para que, desde o punto de vista mediático, uh eh, nos cubrirades en Cataluña e en Galicia porque é algo que nos que nos afecta a nós e tamén as estacións do medio que vos podo decir mm. que xa chamaron desde León que sí. se unían a, a, a protesta. A reivindicación, lógicamente. Sí. Hai que reactivar precisamente ese, esa fórmula de, de... Ademais, é que mm, mm, conservar puestos de traballo moi importantes tamén, porque eso representaba moitísimos puestos de traballo na, eh, na, nas, nas eh, estacións intermedias e, eh, eh, e, bueno, e, e Monforte non digamos, claro. Claro, é que, é que eu digo, vou vos dicir o que se di moito. E logo, de que habemos vivir aquí? Porque agora acabou xa aquela economía agraria de subsistencia, é dicir, aquela sí. historia de, de catro vacas, nas cortes mm. por baixo, todo eso, uh -huh. pasou a historia para ben e para mal, que todo ten cousas boas e malas na vida, pero pero realmente nos, é dicir, somos europeos sin selo, pero temos as infraestructuras do, do século XIX, e <laughs> cando mm. chega forte por primeira vez o tren. Sí, sí, sí bueno, milloras que se precisan eh, elementos que, que se precisan para que mm, por lo menos o rural non sexa tan rural, por lo como Exacta, menos que, que, teña máis comunicación, lógicamente. Sí, nós, a ver, nos por sermos rurais, eu son destas aldeanas orgullosas, non teño ningún problema, porque ser da aldea é sinónimo tamén de capacidade de traballo, sacrificio e eh, outras cous, e eh, moitas cousas boas, moito máis salada de que de nós ten o campo, de o traballo nos sectores primarios en todo o Estado, eh? fai moitos anos, pero pero realmente eh, hoxe en día a calidad de vida é moito maior nas aldeas que, que, que nos núcleos urbanos uh eh, pero claro, temos dificultades que nos foi traendo tempo temos moi mala rede viaria temos os problemas ferroviarios que estamos a ver e temos o problema de que non temos servizos básicos sí. se este lle unes que somos poucos entón os nosos votos non valen demasiado pois aí encontras o sistema de baleirado das aldeas Bueno, Eh, agradecerche moitísimo que que participaras hoxe na nosa mm, humilde emisión e que, bueno, a ver se si sirve de algo para que todos os nosos ointes participen precisamente ese día 27 eh, de xaneiro ás 12 da mañá na estación de Sans pois a, a, gratitude nosa en nome de todas as persoas que, que colaboramos con esta manifestación e que e das comarcas, sobre todo, insisto, de Lemos e eh, de Valdeorras, no interior uh -huh. de Galicia, eh, queremos agradecervos que nos deades vos Eh, eh, voz e insistir en que o día 27, sábado, ás 12, na porta principal de Sanz, haxa suficiente xente como para que nos teñan en conta. Ali estaremos, Ali galegos estaremos... e bercianos tamén, xa verás que sí. Veña, Rosana, pois pues, unha aperta moi forte. Unha aperta. Un bico a todo mundo. Hasta luego. leva pola beira do miño Me leva e me leva polo meu camiño Trim vai andando pasiño a pasiño E vai me levando cara ao meu destino Alguén pode ser que me espere na estación Na terra da feliz No va in mar de tempo, No tren poco a poco por la niña galicia así molto de la noche dei ti. hoy testeas de soledad pasando caliente por la mañana y saberé lo que pasó por lo meu Ponlle música Pepiño, así así decía precisamente en Radio Nou Barris el Piñeiro. Piñeiro. Bueno, damos ben benvida ao vicepresidente da Sobecat e a yo peluquero No Bierzo. No Bierzo. Vamos a la, vamos a falar precisamente, volvemos a repetir cousas interesantes con respecto a esa rolda de prensa que se vai a facer precisamente o día 27 de xaneiro no Hotel Frontier Congress de, de aquí de San Boi de Llobregat. Benvidos, moitísimas gracias por estar aquí, Miguel, bo, Alfonso e Pepe, e, o peluquero. Pepe, o peluquero. <laughs> Bienvenido, Alfonso, muchas gracias. Buenas tardes, eh, perdonar el retraso porque, bueno, claro, las cosas de, ciudades, transporte público y demás. A veces. Pero, a veces, pero al final hemos llegado a, estas, estas instalaciones de Radio Samboy estupendas, fantásticas, es la primera vez. ¡Ay! La primera vez que, que asistes. Que acudo a esta casa, pero bueno, precioso y encantador todo. Pues bienvenido, muchas, muchísimas gracias. Bueno, volvemos a repetir, vamos a ver. Primero tenemos que decir yo a todos los oyentes, ya nos adiantó algo Juan Pedro como presidente, también nos dijo telefónicamente, díxonos alguna cosa, pero como estades aquí vos presentes, pues a ver, veña. Primeiro, eh, decir ya toda a xente que eh, esa rolda de prensa vai a ser para presentar o 20 Festival do Botillo en Cataluña. 20 festival, 20 años. Sí, sí, bien lo dice Julio, 20 años detrás de, bueno, detrás no, promocionando el Bierzo con todo el cariño, el Bierzo, sus tierras y aquí estamos, otra edición más, 20 años que tenemos que agradecer a todas esas personas que están detrás. Eh, yo como digo, desde el minero hasta el agricultor, hasta el consejo comarcal, hasta cualquier medio de comunicación, todas esas personas que nos han arropado, que han seguido nuestro trayecto, que, nos siguen y seguimos sumando, porque sumamos cada vez más personas y como tú bien sabes, Julio, empezamos 15 personas en el año 2004 hasta 400 personas en el año 2023. A ver qué va a pasar en el año 2024. <laughs> Vale, 20, Festival del Botillo en Cataluña, que mm, va precedido precisamente de esta ronda de prensa de 27 de enero. El 27 de, enero vais eh, a, dar a conocer los homenajeados, ¿no? Exacto, los homenajeados. Como tú bien ya sabes, el Festival del Botillo, comenzamos con unos amigos comiendo un botillo y demás, después se sumó lo que es la figura del homenajeado Berciano Ilustre con la población homenajeada y a partir del año 2023 se comenzó con el premio literario, el premio mm. literario que fue eh, María Luisa Picado con El Camino Negro. Y este año va a ser otro, otro, otro escritor también del Bierzo, y que también quiere presentar su, su última novela. Juan Pablo, ya nos dijo, <laughs> Juan Pablo Gándara, ¿no? Juan Pablo Gándara de Toreno, como bien dice el nombre, es de Toreno, un, enamorado del, del, siglo de oro, y bueno, que su lectura, pues bueno, bien merece leerla y y, meterse en las historias que describe. Eh, él tenía el año pasado, nos comentó con los últimos días con Valentina, mm. que yo lo he leído personalmente y me, me, encantó. Y ahora este año nos va a presentar su última novela, Los Últimos, de la Modelo. De la Modelo, sí. Bueno, el, el otro homenajeado, un bodeguero, ¿no? Sí, sí, un bodeguero un, bodeguero, Javier Álvarez. Javier Álvarez, pues bueno, es un bodeguero, eh, aunque haya nacido en Cataluña, <laughs> tiene sus raíces eh, en Almázcara, en el Bierzo, y bueno, mm, es un bodeguero que tiene como socio a, me parece que se llama Toño, Antonio, y bueno, tiene una bodega allí en Molina Seca, y le, encanta pues hacer dos o tres viajes cada mes al Bierzo. Al, Máscara Majara. Ese, esa es la, bodega, ¿no? Bueno, la, Máscara es el, la población. Majara es un vino, es un vino por Javier, eh, Ramón, eh, y la MA, mm, ahora exactamente no me acuerdo, pero eran los, las iniciales de los tres primeros socios. La bodega está encima mm, Winners, encima Winners que está en, en Molina Seca. Si vas de Ponferrada hacia Molina Seca, hacia la derecha. Bueno, yo, yo hablo de Almaz Bajara porque este es el anuncio que está en, en vuestro vuestro cartel, ¿no? Y después, eh, aparte de eso, tenemos también el ayuntamiento. Bueno, el ayuntamiento este año será Corullón. Corullón es el ayuntamiento mm, homenajeado. Exacto. Corullón es una población, pues bueno, una población no, no muy grande, como una población del, del, Bierzo, muy cerquita de Villafranca del Bierzo, tirando hacia la derecha. Corullón es un pueblo de, mm, del Bierzo. Lógicamente es un municipio que, seguro que tendrá sus cualidades y me da la impresión de que tiene una cosa muy interesante que es una iglesia fantástica, ¿no? Exacto, tiene una iglesia fantástica y bueno, y luego Corullón me parece que... 849 mm, habitantes, dice. Que, ya, por eso te una población un poquito pequeña, pero bueno, que, no que merece la pena visitarla, que merece la pena de, ver sus vistas, de, saber de su encanto que tiene como cualquier otra población del Bierzo. Bueno, eh, merece la pena y entonces tendremos la oportunidad de, de saludar al alcalde, ¿no? A su alcalde. Bueno, tú como bien sabes, hasta <laughs> última hora las personalidades eh, por su, su, su, tema político, alcaldía y demás, pues eh, se tienen que ceñir a su agenda. Mm. Y entonces hasta última hora no sabemos exactamente quién se va a presentar. La invitación la tienen. Si no viene el alcalde, pues vendrá algún representante de, mm. del municipio, del ayuntamiento. Bueno, que va a ser un, un trabajo extraordinario. Pepe, Mm, mm, tú, tú hablarás máis de, del, Fal, del... Falo máis o galego que el <laughs> E nacimos bueno, no pueblo Escoita unha cousa Hai unha cousa interesantísima que xa lle dixemos a, a Juan Pedro Que, que hai unha rapaza investigadora que se chama Sara Rodríguez sí. Fernández uh -huh. Que quizás o mellor escoitaste cando sí. comenzábamos o programa Que mm, mm, presentou un libro que é o Dicionario Galego do Bierzo E resulta que acabou a, editor, a, a edición sí, sí eh, está tendo unha segunda edición e dixémoslle que facilitaríamos yo vos, o contacto a vosotros para que, si queredes, podedes convidala para que veña a presentar ese libro, posto que é unha honra para todos os bercianos saber que existe un dicionario eh, berciano en galego, non? Claro. Sí, eh, Sara la escuché yo, la escuché precisamente porque, bueno, me gusta escuchar noticias tanto de Cataluña como del Bierzo. Todos saben que yo he nacido en Favero, en el Bierzo, pero que me encanta el Bierzo pero Cataluña también. mis hijos son de Cataluña. o sea que, el de eh, ser agradecido. Ahí está. Y a Sara la escuché en un programa. Eh, y bueno, mm, ya buscaremos un contacto, ya intentaremos, eh, lo, como bien dices, empezó haciendo un proyecto de, no sé si era de final de carrera o un proyecto de, de una síntesis o algo así, y empezó hablando, ahora te, te voy a comentar por oídas eh, empezó pues hablando con su abuela, con su abuelo, con los vecinos, mm. Por, las aldeas del, Bierzo. Y, siempre comentaba, hay muchas palabras eh, gallegas y bercianas que la gente deja de utilizar, pero que son casi iguales y significan lo mismo. Y empezó a redactar, a hacer esto. Y me parece que fue un profesor de ella mm. que la, la invitó a que hiciera la edición. Y la hizo y vendió todos los libros. O sea, que ya próximamente está la segunda edición. Sí, sí, sí, este, este traballo Estuvemos falando con ela e xa nos dixo que, que, que ela está moi contenta precisamente de, de esa edición Estáse facendo unha segunda edición na, na Universidade de, de Vigo concretamente mm. -hmm. de, Decía que a súa avoa de, de, de do Lierzo falaba máis galego que a súa avoa sí. de, de, de, de Vigo, de Vigo. Eh, e, eh, e hai palabras extraordinarias que seguro que para, mm, mm, teremos que recuperar e ao mesmo tempo buscar o, o significado Unha delas mm, tres ou catro que, que mencionou foi Farragús letoirar, chambomba, aricar, palabras que, que, que están in, uh, uh, imbricadas nas po, nos pobros de, de, do Bierzo, sí, lógicamente. Sí, sí. Y, y seguro que, que ese dicionario do Berzo pues, ten verdadeiras maravillas do, do patrimonio eh, eh, da, da zona, non? Sí, claro que sí. Nos ancares de, de León hai muchas palabras que a mi abolica dicía Ei, nino, non te dou fe Ah. ah? Eso non che dou fe. Non, non creo, non creo lo que claro, dices. Ah, efectivamente. Eh, errado te coman, condenado. Condenado. Cuando, cuando le hacías una faena mal que no le gustaba, decía, Cundanao, errado te coma. Mal raio eh, te, te parta. Desgraciado. Muy bien, muy bien. Bueno, máis cosas que queríamos de, eh, dar a conocer a nuestros oyentes eh, precisamente que o, o bueno, adiantamos aí un momentillo que foi o 18 de febreiro cando se celebrará sí. o, o festival, non? Uh -huh. Que ademais en pago de ser fea, vai a ser chantar, que sí. non é precisamente a noite, sino a mediodía, non? Sí. A partir das 12 da mañán é eh, co, o, cando se recibirán a todos os mm, comensales comensales claro. e homenaxeados, homenaxeados. ¿no? que por certo virá un, homenaxeado do, do ano anterior para entregar o, oh, o sí. deste ano, non? Sí, eh, eh, a cada año hacemos esto que venga el homenaxeado del año 2023 a, a entregar Entra el el, siguiente año. el siguiente año 2024. Sí. Eh, nosotros siempre emplazamos a las personas que vengan con antelación, porque ya sabes que allí en la recepción dos, 400 personas eh, para que estemos todos a punto, todos en ese momento, pues claro, que venga con antelación, que no se retrasen, por favor, porque es que es el momento de que estamos allí en la entrada de la recepción del hotel y empiezan a sonar las gaitas, empiezan a bueno, se ponen los pelos de punta. por cierto, 400 <laughs> personas, que porque no hay más foros, foro, sino más virían, seguro. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. pues, Nora Boa, felicitaciones y e muchísimas gracias querido... Yo, mira, venimos, venimos Pepe, el peluquero del Bierzo, yo, de comer en el asador del Bierzo, y precisamente allí habían personas del Bierzo. Hombre, sois de la Asociación de Bercianos, queremos ir al Botillo, queremos ir a Damas. Yo no sé si si hubiera más aforo, vendría más gente. Que la gente no se retrase, que la gente en, cuanto salga la notificación, que se apunten, que llamen, que hagan sus reservas, porque es una lástima que una persona quiera acudir, quiera venir y le tengamos que decir que no como pasó el año pasado. Bueno, en primer lugar que, que asistan primero a a rolda de prensa, non? Porque así claro. entérense de moitísimas cousas. Importante eh, eh, este trabajo. E, e despois, pois, unha vez que sepan todo eso, pois seguro que, que van a disfrutar de, de un menú extraordinario. Con sorpresas, que tamén cada año tenéis alguna sorpresa que outra, non? Sí, por eso será sorpresas. No se va a comunicar porque van a ser dos sorpresas. Sí, bueno, pues verdad, para despediros voy a poneros una pieza de música que, que no... Que, Oye, música, Pepeño! vas a ver cuál es, mira, esa pieza de música es Del Bierzo a la Gloria. Ah, hay un... <laughs> a, ver, a, ver, a ver qué os parece. A ver qué os parece, a ver si, si, si nuestro técnico está preparado para poder hacerla. Venga, vamos allá. Ven y acercate a cantar. Bueno, pois con esta música, amigas e amigos, Alfonso, Pepe, Pepe Moitísimas gracias. Gracias a vos. E Moitísimas gracias por, por venir, por, por que a próxima semana a mesma hora, seguro que teremos convidados especiais, algúns relacionados con co Bierzon, seguro. Seguramente bueno. que sí. Como digo sempre, que a noite sexo vosso descanso, a rúa a vosa liberdade e de coas xoves vengo. Ven y acércate a cantar